إن الحمد لله نحمده ونستعينه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يبدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Došli smo do petog i šestog hadisa ujedno u poglavlju namaza u džematu u kome autor kaže An Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الش بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها Od Abdullah ibn Omara radijallahu anhuma se prenosi da je klanjao sam sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam dva rekiata prije podne namaza i dva rekiata poslije podne namaza i dva rekiata poslije džume i dva rekiata poslije akšama i dva rekiata poslije jacije. U drugoj verziji se kaže što se tiče akšama i jacije i džume, to je klanjao u kući. To je klanjao u kući. I u trećoj verziji kaže Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma, pričala mi je Hafsa, njegova sestra, da je poslanik sallallahu sallam je klanjao dvije kratke seđde nakon nastupa zore, a to je bilo vrijeme kada nisam ulazio kod poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Abdullah ibn Umar, ashab poslanika sallallahu alaihi wasallame o čijim fadilatima smo govorili u poglavlju istitabeta. Hafsa radijallahu ta'ala anha majka vjernika Al-Adawije, kćerka Omara radijallahu ta'ala anhu, rodila se pet godina prije poslanstva, A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio kada je prošlo tri godine od hijdre ili tri godine nakon hijdre. Pa bi u tom slučaju ona imala koliko godina? 13, Imala bi tri, koliko, pet godina prije poslanstva i poslanstvo u Mekiji bilo 13 godina, to je 18 i tri posle hijdre, to je 20 godina, 21 godinu je imala otprilike kada se udala za poslanika sallallahu alaihi wasallame. U drugoj predaj se kaže da je dvije godine nakon hijđe, u tom je slučaju imala 20 godina. Prenosi 60 hadisa od poslanika sallallahu alaihi wasallame, tri su kod Buharije i kod muslima i šest hadisa prenosi Buharija koje ne prenosi ima muslim. I zbog nje je objavljen ajet in te tuba in Allahi fekad sagat kulubu kuma u suri Tahrim, ajet u kome uzvišeni Allah kaže, a ako se vas dvije pokajete, pa u istinu ste učinili ono zbog čega se trebate pokajati. To je objavljeno zbog Hafse i Ajše, da se Allah smuje eh, svim a, eh, majkama vjernika, ženama poslanika, sallallahu alaihi wasallame, pa je uzvišeni Allah šanu a, eh, ukorio jeli, u ome ajetu zbog određenih postupaka da se Allah smjenuje njima i svim ashabima. Iz ove predaje, kaže Ibn Omar, klanjao sam sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallame. Može se razumjeti da je klanjao sa njim u džematu, a može se razumjeti da je klanjao poslanik, sallallahu alaihi i on klanjao pored njega. Klanjali isti namaz, ali nisu klanjali šta? U džematu. To je ovo ma, sa, može znači se odnositi i na jedno, i na, i na drugo. Naročito ako znamo da je da na file upotpunjuju farzove, onda po mišljenju neke uleme kažu da se mogu i te na file klanjati isto tako u džematu. I došlo u hadisu koga bilježi Ebu Davud od Tenima Darija i bilježi ga vam Nesaj od Ebu Horeira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Evvelu ma juhasebu bih la abdu jaumel qijameti salah. Prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz. Fe in kjane etemmeha kutibet tamme. Pa ako je klanjao sve namaze, potpunosti, bit će mu upisani svi namazi, potpunosti. Wa in nam jekun etemmeha, kala Allahu ta'ala lil melaike. A ako mu budu krnjavi, ne bude ih upotpunio siju, kazat će uzvišeni Allah te barake o teala svojim melekima, unzoru hel teđidune li abdi min te tavu'in tukmilune bihi faridote. Pogledajte u dobrovolje namaze moga roba, možete li šta naći pa da mu potpunite njegove farzove. I koja je to milost od Allaha te barake o teala da nama upotpuni, jer braćo, ne može sunet zamijeniti farz. Sunet nije propisan i tvoj nijet kada si nijetio sunet, šta si nijetio? sunnet. A uzvišeni Allah kaže svakome pripada ono što u stvari poslanik sa osam u hadisu, Omar radijallahu anhu, wa innama li kulli imrin manava, svakom čovjeku pripada ono što je nanijetio. No, međutim, pored toga, kada dođe ona sudnji dan i kada nam bude bilo najpotrebnije, uzvišeni Allah će naše nijete koji su bili za sunnete, to će nam pretvoriti u farzove, pa će nam tako upotpuniti Znači, pa je ovdje bitno koliko nas farzova prođe tek tako. Klanjamo ih, možda nekad djeca galame, možda smo mi nekad neskrušeni, možda imamo svojih problema i obaveza i tako dalje, pa je čovjek zaposlen u namazu nečim drugim. No, međutim, kada klanja sunete, onda je to put, inša Allah, da upotpuni ono što je a, ostavio od farzova, jer prvo zašto će čovjek pitan ovdje se kaže u hadisu je namaz, a ako namaz nije ispravan, nakon toga čovjek nema šta tražiti i očekivati. Nema drugog dijela koje će mu biti ispravno, jer je namaz stup svih dijela i on sudi čovjekovim znači, dijelima. Stoga je neka ulema voljela da se prije namaza i kažu da je u osnovi razlog zbog čega se na file klanjaju prije namaza i zašto je poslanik s.a.v. rekao prije svakog namaza su dva rekiata ili između svakog jezana i kameta imaju dva rekiata. Kažu, to su dva rekiata da se pripremiš za farz. Jer ti si bio na polju, radio, dunjaluk te obuzeo. I došao si u džamiju da odmah ne bi ušao u farz dok se ti skoncentrišeš, eto salama. Nego da uđeš i da se pripremiš sa ta dva rekiata, zašta? Za taj namaz. Pa zato bi došlo u vjerodostroju i predaj da bi poslanik, salallahu alaih srme, prije noćnog namaza klanjao, klanjao bi dva kratka rekiata da se pripremi za šta završi namaz koji je bio i kako dug da bi klanio na sura al Bekare, pa sura al Imran, pa otišao na sura al Majde, pa se vratio na sura al Nisa. Pa bi toliko ostao na ruku, pa kada, kada bi se digao sa ruku, a toliko bi ostao koliko je bio na ruku. Pa kada otišao na seždu, isto bi toliko ostao. Pa kada bi se vratio između dvije sežde, isto bi toliko ostao. Znači namaz poslanika, salala sveme, u ovome obliku je trajao možda nekih 24, ako nije 30 naših sati. Uzmite, učite sure, ove, proučite a, sedam džuzeva Kur'ana, vidite koliko vam treba za sedam džuzeva da se polako uči sa razmišljanjem kako učio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, vidite da to ne možete nikako proučiti prije četiri ili pet sati. I uzmite 4 po 5 sati, pomnožite, Allah zna, ode taj namaz i na puno više nego što traje naš dan. No, međutim, to je bio bereket u vremenu u kome je živio poslanik sallallahu alaihi wa alaihi vseleme. Zašto je autor spomenuo ovaj hadis u poglavlju namaza u džematu? kad on jasno ne ukazuje na šta, na namazu džematu, nego kaže klanjao sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme dva rekata prije podne, dva rekata poslije podne. Znači ne govori se klanjali smo, ne spominje se džemat. Ali zbog te mogućnosti da je to moglo biti džematski, spomenuo autor ovaj hadis. I zbog druge stvari, a to je dok je Ibn Omer klanjao sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme dva rekata prije podne, bilo u džematu ili pojedinačno, nije bitno. Šta je bilo sa farzom? Jesu ga klanjali skupa ili nisu? Svakako. Znači svakako se nakon toga klanjali farz. Ili klanjao sam poslije džume sa poslanikom za vas. Šta se radio prije džume? Ili za vrijeme džume? Klanjao se džumu sa poslanikom sallallahu alaihi wasallame, pa je zbog toga autor uvrstio znači, ovaj hadis u poglavlje, u poglavlje hadisa koji govori o namazu džematu, da ne bi neko pomislio zbog čega je autor spomenuo. Jer svaki hadis koji je uvršten u dotično poglavlje mora imati, znači, mora imati a, svoj razlog zbog koga je stavljen u to poglavlje. Zato kada je neka ulema pravila a, naslove poglavlja u muslimovom sahihu. Ima muslim je napisao svoj sahih bez poglavlja. Nije pravio poglavlje kao Buharija. Pogledajte Buharijin sahih kada čitate imate poglavlje to i to. Poglavlje obaveza učenja Fatihe na putu i u mjestu boravka. Bilo da je čovjek imam ili muktedija. Bilo na noćnim i na dnevnim namazima. Tako je naslovio jedno poglavlje. Drugo poglavlje kaže babu u džubi salatil džema'a. Poglavlje obaveze namaza u džematu. Imam Buharija je naslovljao poglavlja. Imam Muslim je redao hadise, ali nije naslovio poglavlja. I kada su došli neki učeni, učenjaci, poput imama Neovija, koji je naslovljavao poglavlja u muslimovom sahiju, sahiju, htio je to da podijeli pa da stavi svakoj skupine hadisa šta? poglavlje. No, međutim, naći ćete u mnogo poglavlja da je hadis došao u to poglavlje, a nikakve veze nema sa njim. Ne možeš ga ni ovim, ni ovim putem povezati šta? Sa hadisima koji su u poglavlju. Zato što ima muslim pisao, braću hadis, i htio je tim pisanjem nešto. Šta je htio, Allah zna. Ali mu a nije namjerno, nije htio staviti šta? Poglavlja. I zato bi, najdrže nam bilo kada bi se muslimo u sahih štampo bez poglavlja. Kako je htio autor, neka onako bude. Ibn Hibban je napisao svoj sahih. I niko tako ga je napisao da niko u njemu ne može hadisa naći osim ko nauči sahih na pamet. Hoćeš kazati, u moju knjigu možeš koristiti ako naučiš na pamet. Ako ne naučiš, nisi za toga. Nisi zreo za toga. No, međutim, došao Ibn Belban pa je poredao njegov sahih po fikskim poglavima. Pa je Ibn Hibbanov sahih izgubljen, mi ga više nemamo, ali imamo poredak Ibn Belbana koji je danas štampan u 16. ovom. Sa opaskama šeha Šajbarnaute dobro je što ga je poredao, jer nam je ostalo, ostala je samo taj primjerak ostao, no međutim Ibn, Himab, Ibn Hibban kada je pisao dijelo, htio je da ljudi uče hadise na pamet poslanika sa osaname i da znaju to i da ga ona na takav način mogu samo, samo koristiti. I to je bio put, jeli, a, onih koji su pisali, koji su pisali hadise. Tako su radili i lingvističari kada su pisali arapski jezik i riječi. Naprimjer, tražite riječ ketebe, ke tebe, ke aftaba, i trebaš naći riječ ke tebe, ne možeš tražiti ideš kjaf pa da tražiš posle njega ta pa ba, nego moraš ići kjaf pa ba pa se vratiti na ta. Obratno ti, znači nisu nikako poredak, nego to je bilo, znači to je bila umjetnost pri redanju riječi, tako su i učenjaci isto pri ovaj pisanju dijela imali različite puteve, pa je čovjek bitno vraćao kada koristi neko dijelo, da prvo pročita uvod dijela čovjek uzme knjigu, koristi, nikada uvod nije pročitao, niti šta autor kaže o tome dijelu. Ja sam koristio tu i tu i metodu pri pisanju toga dijela. I onda uđeš i možda ćeš naći po tebi nekakve greške, a to je autor menheđ, autor menheđ pri pisanju, to je svugdje koristio. To nije greška. To je njegov menheđ koga je koristio. I ako je napisao da je to menheđ, on se očistio, znači to ne može biti, ne može i neće biti greška. U svakom slučaju, Autor je ovaj hadis spomenuo ome poglavlju i ima veze sa poglavljem, možda ne one direktne koja se može uočiti, znači sa od prvog pogleda, no međutim kada se pogleda znači kontekst hadisa i ono što je u hadisu ima sigurno znači veze i dodira ovaj sa e, hadisima koji govore o namazu u džematu. U ome hadisu je spomenuta skupina na fila koji su prije ili poslije propisanih namaza. I to se zove Esunan Arrawatib. To se zove Esunan Arrawatib. To se znači stalni suneti koji su vezani za a, propisane namaze koji se ne klanjaju, koji se ne klanjaju na putu za razliku od drugih nafila poput duha namaza, poput istihare ako ima potreba, poput noćnog namaza ili općeniti nafila to se na putu može klanjati i to je klanjao poslanik sa na svojoj jahalici. Došlo je svakako, kao i po brojnim drugim pitanjima, došlo je razilaženje među islamskim učenjacima oko broja ovih, ovih nafila. Pa, kažu učenjaci Ambelijske pravne škole da se prije podne klanjaju dva rekiata. Dokažu Hanefijski i Šafijski učenjaci da se klanjaju četiri. S tim što Hanefije kažu da se klanja četiri rekiata sa jednim selamom. I u tome kontekstu ima hadis kod Ebu Davuda, koga je, jer dostanje ocjenio šejh Albani, imam neovije kazao da je hadis slab, da se klanja znači četiri rekiata sa jednim selamom. Postoji znači razdrženje oko hadisa, dok šafijski učenjaci kažu isto klanja sa četiri, a čovjek može birati. Hoće da klanja dva po dva, hoće da klanja četiri skupa, znači sve je ispravno po njihovom mišljenju. Buhari u svome sahihu bileži predaju od Ajše radijallahu ta'ala anha da je kazala nije poslanik sallallahu alaihi sallam ostavljao četiri rekiata prije podne. Nije ostavljao četiri rekiata prije podne. Što je jak argument kome? Hanefijskim i šafijskim učenjacima. I kad kaže nije ostavljao četiri rekiata, može biti dva po dva, može biti sve četiri, znači da je klanjao skupa. Što se tiče Indije, nema u dva sahiha hadisa koji govore o namazu prije Indije. Posle svakako nema, jer to je zabrana došla. No, uđutim, prije Indije nema hadisa u dva sahiha koji govore da se klanja nešto prije Indije. Zato je šeho lista minuta i nije neka druga olema, porekli su hadise koji govore o namazu prije Indije. No, međutim, ispravno je da imaju ti namazi, jer je došao hadis koga je dobrim ocjenio imam Tirmizi, a i drugi su ga učenjaci prihvatili. Od Ali radi Allah tala anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao ili da je klanjao četiri rekiata prije ikindije podijelivši ih dva po dva. Ili pre, pre, prepolovio je ta četiri rekiata sa jednim selamom. To jeste podijelio je znači dva pa selam, dva pa selam. Tako je klanjao prije i kendije i ovo je dokaz ujedno i šatijskim učenjacima da bi se tako oklanjao i podnevski sunne da se klanja sa a, znači, podijeljeno dva po dva rekiata za razliku od hanefijskih učenjaka. A u drugoj predaji koju bilježi imam tirmizi u tirmizi vjerodostojnom od umu Habibe, gdje Allah ta'ala anha, kaže da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao ko bude klanjao četiri rekiata prije podne i četiri rekiata poslije podne, Allah će ga sačuvati vatre džehennemske. I ovaj hadis je vjerodostojan. Četiri rekiata prije podne i četiri rekiata poslije podne. Pa je sunno da čovjek ponekad klanja poslije podne. Mi obično klanjamo četiri, četiri, dva. No međutim, ako čovjek doda ponekad da klanja četiri, četiri, četiri, u tome je hajri bereket. Pa ako može ponekad da praktikuje taj sunet, lijepo je. Ako ne može, neka praktikuje jedan put u mjesecu. Ako ne može u mjesecu, neka praktikuje u godini. Ako ne može ni u godini, neka ga praktikuje bar jedan put u životu. Neka ne dođe pred Allaha za ođel da ima sunnet da je znao za njega, a da ga nikad nije praktikovao. Bar jedan put. To je minimum ispod koga ne smiješ razmišljati nikako. Jer ima Mahmed jedne prilike pozvao hađama, čovjeka koji pravi hijjamu, i dao mu pare. Platio mu. Pa kada su ga opitali zašto ste uradio, ti nisi bolestan, kaže nisam bolestan, nisam imao nikakve potrebe za hijjamom, ali kaže ovo je hadis po kome nisam radio. Jer imao hadisu jer dosadno da je poslanik sa osvijem pozvao čovjeka, uradio mu hijjamu, pa da mu je šta? Platio. Kaže, ovo je hadis po kome ja nisam radio. Ha. Ovaj hadis nisam sproveo u praksu, želim da ga sprovedem u praksu. Iako oko plaćanja, čovjek koji pravi hijjamu ima razilaženje među lemom i drugi hadis koji zabranjuju, koji kažu da je ružna zarada čovjeka. U svakom slučaju, ulema je pokušala na razne načine pomiriti hadise, nije sada to tema pa ne treba čovjek znači dozvoliti da ima hadis ili da imaju predaje po kojima nije radio, jer a, bar jedan put kada radi po sunnetu, ne smatra se od onih koji je ostavio sunnetu u potpunosti. Bar jedan put kada radi, inša Allah da je postupio, da je postupio po njemu. Jer učenjaci kada govore, na primjer, o posjećivanju mezara, poslanik sa osaname kaže a, Ela fe zuruha fe inna hatu zekiru kumul ahire, posjećivajte mezare, jer oni vas posjećuju na ahiret. Nakon što je zabranio šta posjećivanje? Mezara. Zabranio je posjećivanje, pa kaže posjećujte ih, mezari vas posjećuju na ahiret. Pa je naredio. Ali nama se razilazi šta je to posjećivanje u smislu koliko puta trebam posjetiti mezare u životu da bi se ja smatrao od onih koji posjećuju mezare. Pa neki kažu to se vraća na običajno pravo, dok kaže koliko sećam Ibnu Hazm, kaže da je dovoljno jedan put u životu. Jer je poslanik vam rekao posjećivajte. Ja sam posjetio jedan put, ja sam ne posjetio. Yes. Ja sam ispunio svoj naredbu. A međutim, to bi možda bilo suviše usko, uh, uskogrudno svatanje hadisa. Sigurno posjećivajte i da vas počeja na ahiret. Pak čovjek posjeti jedan put na ahiret, šta će nakon 7 dana, ili nakon 15 ili nakon godinu, izlapi to. Znači treba to posjećivanje da bude češće, našto zato što je došao ovdje razlog zbog čega da posjećuju mezare, a to je da se Znači prisjećamo, da se prisjećamo ahireta. Došlo je u hadisu od Buhari od Ibn Mugafela da je poslanik s.a.v. naredio namaz prije akšama. Naredio je, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, onaj ko želi. Pa je došao, sallu kablel magrib, sallu kablel magrib, sallu kablel magrib, limen ješa. Ili limen ša tri naredbe i onda kaže ko želi. Pa su one naredbe povukle obavezu da nije bilo ove riječi ko želi koja je spustila tu naredbu na stepen isti baba ili dobrovoljnog. Pa je prvi dio hadisa vađib, a drugi ukazuje da je to sunnet, znači da nije obaveza. Tako da je greška kod oni koji ne klanjaju prije Tačno, ima po mezhebima, poput hanefijskog, nema namaza prije akšama. No međutim, nalazimo na hadise koji vjerujemo da su došli do Ebu Hanife ili da ih je smatrao vjerodostojnim da bi radio sigurno po njima. Jer Ebu Hanife bio prvi čovjek koji je sredio sunet poslanika sallallahu alaihi wa pa ako hadisu nisu došli do Ebu Hanife, to ne znači da ako dođu do tebe da ne trebaš raditi po njima i što nimalo ne umanjuje vrijednost Ebu Hanife, jer sam Ebu Hanife govorio i da sahal hadisu fehove medhebi. Ako se poistovjeti autentičnost određenog hadisa, to je moj mezeb, to je moja vjera, uzimaj to. Tako da, znači, klanjati prije akšama je pohvalno, Enes radijallahu ta'ala je govorio, a, tražili smo stubove po džami i klanjali prije akšama. I klanjali prije, prije akšama. Pa je lijepo da se klanja prije akšama dva rekiata. I zbog hadisa svakako, između svaka dva ezana ima namaz. Jer svaka daje dva ezana, misli se, između ezana i, i kameta. Jeste. Jer je kamet nazvan ezanom. Kao što je, a, kažemo, dva ezana, misli se na ezan i kamet. Kada kažemo a, el kamerejni, dva mjeseca, mislimo na sunce i mjesec. Kada kažemo el omarejni, dva omara, mislimo na Ebu Bekra i omara. Kada kažemo el esvedani, dvije crne stvari, mislimo na vodu i datule. Ali voda nije crna. Voda je bezbojna. No međutim, to je jedna stvar koja ide uz drugu. Kad se spomene voda kod Arapa, uvijek spomenu datule. To, se, to je kod njih bila osnovna hrana. Voda i datule. Kad spomenemo sunce, spominjemo mjesec, je li tako? Pogled hadisa, šta je spomenuo se sunce i mjesec. A, o pomračenju, o bilo čemu, znači spominje sunce mjesec. Kada se spominje, Ebu Bekru uvijek spominje Omar. A kad spominje Omar, spominje se Ebu Bekru. Došao je Ebu Bekru i Omar kod poslanika. Izišao je poslanik sa Ebu Bekrom i Omarom. Vratili su se iz daleka Ebu Bekr, Omar, sa poslanikom sa Lovasaname. Tako se uvijek spominju. Pa zbog te veze, znači, oni su znači, spominuti u jednom, u jednom kontekstu. Pa se tako ovdje kaže dva ezana, misli se na ezan i kamet, da ne bi, jer neko je ovaj braćo hadis uzeo i kaže, vidite, ovaj jasan dokaz da se klanja sunnet džume, zato što je rekao poslanik se klanjate između dva šta? Ezana. Znači kad spruči prvi ezan, ustaneš, klanjaš dva rakijata sunneta i onda sjedneš. Kažemo, ne odnosi se to na šta? Na dva ezana u smislu poziva na namaz, nego se odnosi na ezan i na i kamet s jedne strane i s druge strane u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve nisu bila za džumu dva ezana, nego je bio koliko? Jedan. Znači ne može hadis nikako odnositi na a, jer bi primijenili hadis na nešto što nije bilo u vrijeme poslanika sa osrme, niti Ebu Bekra, niti Omara, tek u vrijeme filafeta Osmana, to možda nekih 15 godina nakon smrti poslanika sa osrme, da je uveden znači, taj drugi jezan zbog, zbog potrebe. Ovdje vidimo znači, da imamo oko broja rekiata dva prije, kako kaže Ibn Omer, dva prije podne, pa imamo četiri prije podne, pa imamo dva posle podne, pa imamo četiri posle podne. Imamo to razilaženje, znači, oko broja rekiata. Neki islamski učenjaci kažu da ovdje imamo najnižu granicu i da imamo potpunost. Pa najniže je da prije podne klanjaš dva rekiata, a najviše da klanjaš četiri. Kao poslije dva i četiri. Znači imamo tu granicu najnižu da bi se smatrao da si ti uradio sunnet i imamo tu najpotpuniju, naj, višu, znači, granicu koja je pohvala i poželjna. Kao po pitanju, recimo, kao po pitanju vitra, kada čovjek može klanjati jedan rekat, a može tri, a može pet, a može sedam, može devet, znači ima potpunost. Ili po pitanju duha namaza. Možeš klanjati dva, možeš, a možeš četiri, možeš osam. Znači, imamo najnižu granicu, imamo tu potpunost, pa je poslanik sa osam vjerojatno pokazao, znači, i ovo, i ovo, da je to sve sastavni, znači, dio vjere. A što se tiče ovaj broja rekiata namaza a, i e, sunneta, jel, u tome smo opširno govorili u knjizu namazu, nećemo to ponavljati, znači sa argumentima i dokazima, ko želi može pogledati, znači u knjizu namazu, može to pogledati, također o džumi smo govorili podrobno, da li ima prije džume sunnet ili nemaju, o tome smo govorili podrobno u knjizi o džumi, pa ko e, želi više neka, znači pogleda argumente u leme, koji su govorili, znači i dokazivali a, da nema sunneta recimo prije džume i džume i da džume namaze da su to i da su to pobijali. U ovom je hadisu je dokaz da se na fila može obavljati u kući i u mesečinu. Je tako? Jer navodi se da je a, Ibn Omer klanjao neke namaze sa poslanikom sa osamem u džami, a neke klanjao je šta? Kaže što se tiče akšama i jacije i džume, fefi bejtihi, u njegovoj kući. Što znači da je druge klanjao mimo kuće, a znači da je klanjao to mimo kuće. I što je, kaže Hafsa, klanjao je poslanik sa osrame prije sabaha dva kratka rekiata. A Ibn Omar ga nije vidio, nego je klanjao znači u svojoj kući. Pa kaže, to je bilo, znači, vrijeme kada nisam, jeli, ulazio poslaniku, sallallahu sallam. Mezheb imama Šafije i Nehajija, Rahima Nahaja po pitanju namaza, da li su bolji na file namazi u kući ili su bolji u džamiji. Gdje su bolji? Kaže imam šafija, to imamo tri mišljenja. Imam šafija, kaže i Nahaji, i drugi da je bolje klanjati u kući zbog riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostanom hadisu. Eftalu salatil mar'i fi bejtihi illa al-mektuba. Najbolji namaz čovjeka je u njegovoj kući, osim propisanih namaza. Samo su propisani namazi bolji u džami. I to su opravdali time da ne bi došlo do miješanja sunneta i farzova. Jer kada čovjek klanja samo farz u džami, pa se vrati kući svojoj, pa klanja sunnete, znači da to ima jasna granica i paravan između a propisanog i dobrovog namaza i isto tako kažu da ne bi kuća ostala bez namaza, da ne bi bila kabur. Da bi ne bila kabur, znači da ne bude bez namaza. Lijepo čovjek da klanja u kući svojoj, isto tako da ga djeca vide u kući da klanja, da ga žena vidi da klanja namaze, jer to njih postiče na namaze. I ovaj namaz čovjeka u njegovoj kući, sunnet, kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, koga je ispravljeno sve njoj šeha Albani u svom djelu sahih ul džamije, da je bolji namaz čovjeka u njegovoj kući, a gdje ga ljudi ne vide, dobro li namaz, je bolji nego tamo gdje ga vide za 25 deređa tačno onoliko koliko je bolji farz namaz u džami nego kod kuće. Pa je s te strane bolje ko može da klanja kod kuće, a ko klanja u džami ne smeta. No međutim, kada ima, kada čovjek zima na umu da je 25 deređa, ne mili mu se više u džami i ustati klanjati sunnete. Ali s tim ko zna da će i kod kuće šta? Klanjati. Međutim, ako čovjek zna da je umoran, radio puno, dođe kući, dok dođe kući ili je večera ili su nekakve kućne obaveze, onda je bolje čovjek da je klanja u džami znači da je ne ostavio. Pa ne trebao osuđivati onoga ko klanja u džamiji, Bože sačuvaj, to ispravan postupak. I vidimo da je to i poslanik sa osam činio, no međutim, ovaj, to je radi dozvole, a u protivnom bolje je namaze klanjati dobrovoljne u kući. Po mišljenju mama Šafije i Nehaja i na to ukazuje prethodno citirani hadis, znači jasno ukazuje da je to bolje činiti u kući nego u džamiji. Imamo drugo mišljenje koje spominje Kadi Jav od skupine učenjaka da je bolje to raditi u džami nakon što se završi farz. I imamo treće mišljenje koje je mišljenje imama Malika i Seurija kako spominje Kadi Jab koji kaže njih dvojica kažu da se namazi koji su dnevni oni će se klanjati u džamiji, a koji su noćni klanjuju se u kući. Znači imaju to podijeljeno. I to dokazuje hadisom prethodnim. Ibn Omar kaže, a što se tiče jacije, akšama, jacije i džume u kući. No međutim, ovo dokazivanje je problematično. Jer je spomenuta džuma, a džuma nije šta? Nije noćni namaz, iako se uči na glas, ona je dnevni, džuma je dnevni namaz, kao bajram. Pa bi s te strane bilo sporno dokazivati sa ovim hadisom. Znači, hadis je dokaz protiv mišljenja imama Malika. Uglavnom, oni su je koristili to kao, kao dokaz. Što se tiče e, namaza, talja namaza u, je li u kući, dobro je namaza u kući, o tome smo opširno isto govorili o knjizu postu. Znači imamo tamo pitanje na fila, pa smo govorili opširno, znači sa brojne hadise smo spominjali tamo, znači koji govore o e, vrijednosti e, namaza u kući i da je namaz čovjeka u kući bolji nego u džami, osim dobrovoljni i u tome ima E, smislu skupina hadisa, pa ko želi neka se vrati, neka ih pročita, da ih ponovo, znači ovdje ne ponavljamo ono što smo već jedan put, već jedan put govorili. Možda nekome, možda će neko kazati, pa zašto spominjemo, vratimo se tu, moramo braći jedan put naučiti, isto tako da nešto sami učimo i da tražimo. Jer ako čovjek samo nauči slušati, jer u slušanje, slušanje, čovjek ne može zapamtiti od slušanja. Slušanje je samo da se dadnu smjernice, i da vidiš kako se razumijevaju i kako se eh, sa argumentima barata ili kako se postavljaju na njihova mjesta i tako dalje. A nakon toga učenje biva čovjeku, znači da ponavlja. I koliko se stvari čuli u svome životu, da ste to sve zapamtili, mogli biste ići ovaj, biti profesori negdje na univerzitetima predavati od onoga može što ste čuli od znanja sa različitih strana, ali dok čovjek ne pročita i dok ne podvuče i dok to ne ponoviš pet puta, nema ništa od znanja. Zato je ulema, imali su nešto zove ovaj muzakera, ponavljanje znanja. Spominju njih dvojica sjede i ovaj spominje deset hadisa, ovaj deset, ovaj deset, ovaj deset. I tako danas imamo učenje Kur'ana. Jedan uči hizb, drugi uči hizb, ili jedan uči stranicu, drugi uči stranicu, i tako džuz. I tako pređu, znači Kur'an, pa se vrate nazad, pa uzimaju onda druge, zamijene se za stranice. Pa jedan uči, uči drugi. Imamo, imamo ajet. Sa djetetom, kada pođeš u džamiju, znaš sur, uči ajet, ti pruči ajet. Amme je te enun on, pono, on uči drugi ajet, ti učiš treći, on četvrti, tako proučite suru do džamije. Kada se vraćate, okrenite ti ajet, on ajet. To je podsjećanje, znači na, i kada, kada čovjek ima nekoga koga podsjeća, onda lakše šta? Lakše uči ili sa nekim da, da uči, možda ima više, možda ima više volje. Zato kažemo, pogledajte, čitajte, znači tamo koga zanima više o temi o kojoj smo pisali. Hafsa, radijallahu ta'ala anha, kaže ome hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao dvije sećde. Dvije sećde misli se dva rekata. Da ne bi rekao se dvije sećde, to je jedan rekat. Ne, dvije sećde su dva rekata. Ali je spomenut dio nečega da bi ukazalo na cjelinu. I to je poznato u jeziku, je li poznato u jeziku. Čovjek kada kupuje kaže koliko imaš grla. Kaže imam 10, 20. Šta misli grlo? Misli na stoku, ili kada spomene bilo šta drugo čovjek ovaj a imam kotač je li tako kotač je stvari točak jedan je li to je kotač pa sa njim ukazuje na na cjelinu i tako je znači to je poznato je li da se može sa jednim dijelom ukazati na cjelinu tako kaže ovdje Hafsa radijallahu ta'ala anha sejdeteini dvije sejde neko ne misli jedan rekat neko je dva rekata misle se sa svaka svakom sejdom misli se na rekat I ome hadisu je dokaz da se sabahski sunneti klanjaju nakon nastupa zore, jer je ovdje poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, odnosno kaže, e, klanjao je dva, e, dva rekiata sabahskog sunneta nakon što, Hafsa kaže, klanjao je dva rekiata sabahskog sunneta nakon što e, nastupi zora. Islam slučajna se stava da se ova, ova dva rekiata klanjaju kratko, da se neće duljiti sa ova dva rekiata, Čak je došlo u vjerozostavnom hadisu da ha, Aisha radijallahu ta'ala nam kaže Pitam se da li je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uopće proučio na ova dva rekiata fatihu. Tako je brzo klanjao. No, međutim, niko ovo ne smije shvatiti da je to zaista tako brzo što su neki shvatili pa kazali nema učenja na sabahskom sunnetu. Kako nema učenja? Ima učenje. Da međutim, poslanik je sasvim klanjao brzo u odnosu na ono kako je običavao šta da klanja. Pogledaj kakav mu je bio namaz i kako je lijepo klanjao i smirivao se. Pa ako je klanjao malo brže, Ajša bi kazala šta? Pitam se da li si Fatihu, da li je Fatihu proučio. Jer, je tako ovaj učenik koji nostop ima petice, pa je jedan put donese četvorku. To su po njemu i kuke i motike, je tako? Što četvorka? Otkud četvorka? I četvorka nije vaša ocjena. Koliko smo puta poželili četvorku, tako? No međutim, a ako si navikao na određenu stvar i kada vidiš suprotno tome, odma to umanjivaš i spustaš možda na stepen koji mu ne pripada. Pa kaže Ajša, nisam vidjela da išta brže klanjao, pitan se da li je Fatihu proučio. Ne znači, znači da je klanjao, da je to bilo samo da je poslanik sklepetao namaz. Bože, sačuvaj. Poslanik je sa svemu potpunjavao namaz i kazao je da ne vredi namaz koji nije upotpunjen i kazao je u Hadisu da, ne, da, da, da je Fatiha znači ovaj obaveza da se uči, da se uči na rekiatima i da je kazao ne vrijedi namaz za neko ne prouči majku knjige, a to je Fatiha. I sad da uči bez Fatihe, to je, to je znači to bi bila očita kontradiktornost. Učio je, no međutim učio je kraće, tako da nije na sabavskom sunetu nije lijepo duljiti. Da čovjek ne, uzme neku dulju suru koja ima stranicu ili dvije da uči, ne, nego se uči znači nešto kratko jer je poslanik sallallahu na ova dva rekiata učio kul ja ihal kafirun i učio je suru kul huvallahu ahad a navodi se u hadisu koga bideži Ebu Davud i muslim u sahihu da je poslanik s.a.v. učio kulu amenna billahi i učio isto tako kul ja ehlel kitab ta'alev znači iz, e, iz Ali Imran učio je to na sabahskom sunnetu. Imam Gazalija kaže u svome dijelu Vosajlul hađat da je poslanik sa osreme učio i da je lijepo da, kaže u stvari da je lijepo da se uči na sabatskom sunnetu, elem nešrah leke sadrek, i da je lijepo da se uči, elem tera kejfe feala rabbuk. Kaže ove dvije sure, one spriječavaju mnogo zlo koje se dešava ljudima. Priješće zlo. I u ome smislu navodi Ebu El Abbas, Al-Gafiqi navodi hadis od poslanika s.a.v. Međutim, ne znamo da taj hadis ima osnovu i da ga je u nama spominjala igdje u knjigama i da je taj hadis, ne vjerujemo da je taj hadis potvrđen od poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame. Jer bi bio sigurno a, jako bitan da se praktikuje ako će mnogo zlo otjerati od čovjeka učenje sure Elem tera kjefe fe'ala rabbuk i sura Elem nešrah leke sadrek, onda sigurno to ne bi trebalo ostavljati, ne bi nikako trebalo ovaj sunet zanemariti. Tako da Allah najbolje zna da to nema svoje osnove, osim ako se potvrdi vjerodostojnost hadisa. Što se tiče imama Malika i većine sledbenika njegove pravne škole, oni su zauzeli nekakav srednji stav, pa kažu uči se samo Fatiha. Ako je Aisha smatrala ili sumnjala, da li je poslanik sa uopće proučio Fatihu? A imamo dokaz da se Fatiha mora učiti, onda kažu šta uči se sa Fatiha. I to bi bilo neko srednje mišljenje koje odobro ima Malik, no međutim ova sredina opet nije ispravna. Jer imamo hadis da je učio poslanik sa osrme, kulu amenna billah i da je učio kul ja ehlel kitab ta'alav ila kelimetin sevajn benina obejnekom, jeli do kraja ajeta. Pa imamo, znači dokaz da je učio suru kul ja ehlel kafirun i da je učio kul huvallahu ehed, pa ne može znači biti mišljenje mama Malika, ne može biti snaga i ne može ovaj e, izmijeniti hadise poslanika sa osanim ili sunnet koji je potvrđeno vjerovjesnika ali sa osanim. No međutim, ko bi proučio samo fatihu, njegov namaz je šta? Ispravan, jer učenje mimo fatihe je sunnet na farzovima, a da ne govorimo znači na, na dobrovoljnim namazima. Kaže Abdullah ibn Omar, i to je bio sat u kome nisam ulazio kod poslanika sa osanim. Kada se kaže sat u arapskom jeziku, ne misli se sat 60 minuta. Kod nje nije bilo ove mjerne jedinice, nego je sat, vremenski period, koliki je Allahu Alem, to je kod nje bilo ovaj sat vremena ćemo sjediti, razgovarati, koliko je sat, to je bila mjerna jedinica kod njih, koja je znači označavala određeni vremenski period. Ko dođe u prvom satu na džumu ima to, ko dođe u drugom to, ko dođe u trećem to, ko dođe u četvrtom kao da je prinio to. I na kraju čovjek dok ne dođe do jajeta, kao da je prinio jaje koliki je sat, ako je džuma u 12, hoćemo mi početi od 7 brojati, nije bilo, znači kod njih, ovaj tih mjerni jedinica kao kod nas sat od 60 minuta, nego što više čovjek porani, to je, to je bolje i to je preče. Vidimo da je ovdje Hafsa radijallahu ta'ala anha prenijela od poslanika sallallahu alejhi ve selleme sunnete do koji ljudi nisu mogli doći, kao što je činila Ajša i druge žene, druge majke vjernika, ono što je bilo u kući poslanika sallallahu alejhi ve selleme što se dešavalo da su to prenosile znači ummetu. I ome hadiso je dokaz da, znači, ili ono što uzme hadijski slučnjaci, a, rivajet brata od sestre. Rivajet, kada brat prenosio sestre i kada sestra prenosio od brata. Ibn Omer je prenosio tafse koja mu je bila sestra. I, znači, rivajet prijedi kako od muškarca, tako od žene, ako je povjedljiva. I u tome nema razilaženja među islamskim učenjacima. S tim što kaže imam zehebi da nikada Nikada, kaže, u istoriji Islama nije potvrđeno da je žena slagala na poslanika, sallallahu alaihi sallam. Nema, znači, žene ravije koja je lažo. Ima koja je imala slabo pamćenje. Je li slabo pamćenje, je, to je mahana za, za šta? Za hadis ili za raviju? Za hadis ili za raviju? Za hadis. Kako raviju? Allah mene iskušao da ima slabo pamćenje. Je to mahana za mene? Možda neko ljudi vikati, i da mi, da mi prigovara kako imam slabo pamćenje. Allah me iskušao. To je mahana za hadis. Hadis se ne može primiti. Ali ako je čovjek lažov, je to mahana za hadis ili je za raviju? I za jedno i za drugo, Svaka pa to ćemo kaži za raviju. Jer on laže svjesno na poslanika sa osaname i ne mora lagati, a laga nije s otim isto može ostaviti i zna da mu je pripremljeno mjesto u džahenemu ako laže na poslanika sa Allaho ali osaname, pa je to mahana za raviju. A ako ima slabo pamćenje, onda je to mahana za hadis, a ne možemo time prigovarati tome. Pravi. E, to je. Žena, znači, nikada u istoriji islama nije slagala na poslanika, sallallahu alaihi sallame, i to je odlika žena nad muškarcima. Mogu se ponositi da kažu, među vama ima stotine hiljada lažova koji su lagali u vašem polu na našeg poslanika, sallallahu alaihi sallame, a među nama nema ni jedne jedine. Jeste, to je navodio imam Zehebi. Dakle, i u hadisu isto tako dokaz da se uzima znanje, znači, i od žene, ako je učena Ajša radijallahu ta'ala je poučavala mnoge ashabe. Govorila, pričala. Kada je došao Umu Seleme kod Ajša radijallahu ta'ala anha, pa je kaže, bio u džami slušao ashabe koji su pričali kada se treba čovjek gusuliti, kada ne treba. A on je bio mali dječačić, pa je došao kod Ajše i pokucao na vrata, kaže, majko vjernika, reci mi, kaže, kada se to čovjek treba kupati, kada... Pa mu kaže, slušaj, znaš li, kaže, kakav je tvoj primjer? Tvoj primjer, kaže i oti koji sjede u džami i pričuje, kaže kao primjer uh, onih pjetlova i pileta. Pa pile čulo kako pjetlovi kukuriču, a ništa ne zna o tome. Pa si došao i ti pokušavaš kukurikati, a ne znaš. Ti si dječačić mali, Šta ti imaš pitati o kupanju i gusuru u dženabetu? Nije to za tebe. No, međutim, kaže, ja ću ti odgovoriti. Nije mu sakrila propis. Upredo je bilježi vam Behefi u svome sunanu. Nije mu sakrila propis. Pa kaže, Iza džavaz el hitanu el hitan, kakad vođe bel gusan. Kada se dodirnu dva stidna mjesta na način kako smo to objašnjavali ranije, obavezno je kupanje. Obavezno je kupanje. Pa mu je odgovorila, ali mu je kazala da ti o tome da ništa ne zna. Pa je Ajša radi Allahotana poučavala sahabe i neki sučenjaci sakuplja, sakupili dijelo posebno u kome su odgovori Ajše drugima sahabima, radi Allahotana. Gdje su pogriješili, ona bi im odgovarala. Kao Abdullah ibn Amr ibn Lasu kada je rekao, žena kada se kupa a, od dženabeta mora da splete svoju kosu. Kaže su, Allah se smilovao Abdullah ibn Amru. Ja sam se kupala sa poslanikom sa osrame od dženabeta i nisam raspletala kosu. Pa mu je šta? Pa mu je odgovorila. Jer je znači mnoge stvari od intime poznavala i kroz istoriju smo imali znači žene koje su bile učene svakako. Iako je njihovo broj u odnosu na muškarce, neće već zanemariv, ali jeste mali jeste, ma, jeste minimalan. Imali smo skoro, u Libiji smo imali prije možda stoljeće ili dva smo imali ženu koja je znala šest hadijskih zbirki sa lancima prenosilaca. Šest hadijskih zbirki na pamet sa lancima prenosilaca. Pa to što znači neke odlike koje su bile u ome umetu i toga hajra i toga bereketa ima inšalatala uvijek jer ovo je umet koji je odlikovan na drugim umetima. U ome hadisu isto tako dokaz da se prihvata jedan haber ili hadis koji je došao ahad pojedinačnim putevima. Sam hadis nije došao, nije, nema puno puteva, niti je mutevatir. Sam došao hadis, tu se prihvataju znači propisi, jer vidimo znači da je Ibn Omer prihvatio da hapse ono što je kazala, što je radio poslanik sallallahu alaihi sallam u svojoj kući. I odbijanje hadisa koji nisu mutevatir je mezheb novotara. Je mezheb novotara. Znači da se odbiju svi hadisi, naročito u akidi. Kažu u akidi mi ne primamo hadise osim koji su mutevatir. Kažemo, a koliko ima hadisa koji su mutevatir? Kada bi se slomili, ne možete naći više možda od 10, 20, 50, stotinu hadisa mutevatir manevi. Simbolični mutevatir, ne onaj koji je došao, znači, jednom riječju koji je jeli, od svih ravija na isti način prenesen. Pa gdje nam je onda akajdi, gdje nam je onda vjerovanje? Ja sam to jednom profesor jedan pričao o akajdu i tako rekao, rekao, profesore, onda mi, onda mi možemo pola naše akide ili jednu četvrtinu naše akide možemo spakovati jer je došlo u hadisima koji su ahad. Kaže, tako je, ali šta ću ja? Tako je, znači gubimo jednu četvrtinu akajde, ali šta ću ja? Ništa, spakuj svoju, svoje džube i svoju mamu i gubi se da ljudi se kutarišu tebe i tvoga zla koga širiš među ljudima. I ne znam da je ikada napisana ni jedna knjiga u kojoj su knjiga Akajda, u kojoj su samo hadisi koji su mutevatir. Znači ne znam da ima ta knjiga. Pa kako onda kazati da se prihvataju samo mutevatir predaje? Sve što je kazao poslanik sa to je istina. I kada je poslao ashabe da pozivaju ljude u različitim mjestima, poslao je jednog ili dvojicu. To opet nije mutevatir. Jer kada mi danas odlučili da pozovemo Japance u islam, i pošle im daju jednog da ih pozove, i onda da je tamo i pozove u islam, oni kažu, ne, ne, ne, mi ne možemo primiti od tebe dok ne dođe mutevater. Samo 40 ljudi nek dođe, nek nas pozove mutevater da ne prenosite, pa ćemo primiti islam. Poslanik sa osam je slavo jednog ashaba, pošao je Muaza ibn Džabela u Jemen, pošao je uh, e, Aliju radi Allaha, pošao je drugog ashaba na drugo mjesto ovaj, i znači pozivali su ljude i niko nije tražio znači da dolazi mutevater ili da dolazi skupina ljudi koji će pojašnjavati vjeru kada dođe vjerodostojni hadis od poslanika sa osrme, ili dobar, hasen, mora se prihvatiti kako u propisima ahkamima tako u akaidu Nikakve razlike nema, to je, to je od poslanika sa osrme i mora se, i mora se prihvatiti. Ovdje isto imamo dokaz u ome hadisu da nije dozvoljeno znači ulaziti u kuću čovjeka u vremenu koje nije pogodno za ulazak, kao recimo prije sabah namaza. Isto to možemo kazati zvati telefonom. Ne zove se telefonom prije sabah namaza. Niko. Ili posle sabaha namaza, ako znaš da čovjek odmara, da spava, da mu je to vrijeme odmora i tako dalje, da radi dugo u noć ili, ili da radi noć u smjenu, ni posle sabaha se ne zove telefonom. Kako znači ne dolazi se, tako se i ne zove. Da se dolazi na vrata, da se kuca i tako dalje. I to su ovaj a, čuda šta se dešava, da ljudi zovu ponekad u, u jedan sat po ponoći, ne zna ništa, da li čovjek spava, danas, ne i obično nekako pitanjima. Ili prije sabaha zove, uradio nešto, da li mu to kvari e, abdest. Ti splatio možda, toliko je toliko splatio tu minutu razgovora, mogo otići gusul obnoviti ponovo za to vremena što se nekoga je zijetio da ti odgovori da li kvari abdest ili ne kvari abdest. To samo kazuje koliko je čovjeku teško i muka mu da ne da, ne da sebi zora da ponovi, da ponovi abdest, jel? Što je svakako absurd, pita se za ono znači što je potrebno, a ne za ono što čovjek može lahko otkloniti, jel, postojeći problem, ako je već problem. I ome hadisu isto tako dokaz, znači da čovjek se treba ugledati u sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da i da a, radi i da praktikuje a, znači na filu namaz onako kako je to radio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Ovo je bilo znači nešto ukratko o hadisu Ibn Omara, ja namjerno nisam htio spominjati pitanja razilaženja oko suneta zato što smo imamo spomenuto da smo to pričali, ostali bi sigurno još možda sahat vremena govoriti i opet ne bismo završili jer je ovo poglavlje široko, ali vjerujem da ste vi o tome ili čitali, a ako niste, naćite u tijelima koja su vam spomenuli. Molim Allah, te barek, tola da nas pouči našoj vjeri sunati poslanika, sallallahu alaihi sallame, ujedini muslimani njihov sahf, pomogne njegove borce na njegovom putu, a da, da nas usmeti na riječima la ilaha ilallah, muhammadu rasulullah,